kunapa rurasqan. Punta kah kapitulom. Chuya espirituta pa Jesuspa MANTA Teófilo, punta libroipim moraiki. qillqamurayki, MANTA puni hanaq pachaman KAMA Jesuspa tukuy ima rurasqanmantawan MANTA manara ripukuchkaspam, apostol ninkunata chuya espiritupa ningwan kamacherga, imam ruranankumanta. Jesusmi kawsarimuspan, tawachunka apostol rikurirqa inaspam hinaspam Diospa munaychakusqanmanta yachachirqa. Achka achka kutipi sutillata rikurisqanraykum, pone Jesús pa causare janta. liu pa ikunata Jesus lliw apostolninkunawan kachkasparaqmi paykunata Jesusnerqa. Jerusalén llaqtamantaqa amaraqya lluqsiychikraqchu. Uyariwasqaykichikman hinaya suyaychik, taytaypa promesang cumplikunanta. Chihaptam Juanja yakuwan bautizarqa. Aswanja kaykay punchawmi chuya espirituan Dios bautizasun bautizasunkichik. Hanaq pachaman Jesus Jesús manta. Uñunasja apóstol cuna Jesús Jaco, Señor con kunampunicho libranki Israel nación ta ñaupajina kanampaj nispa. Paiminerja. Manam ima imay tiempom otak ima mi, kaykuna kanantaja. Dios ta italiam chay tiempotaqa akliangman. espíritu chuya espiritu mi, hamuptinmi ateita chaskinkichik. Chaymi con kichi Jerusalén llaqtapi, Liu judía laupi, Samaria lawpi, inaspa kai pachapa kantunkama. apóstol ninkuna apostolninkuna Jesús tat Dios huqarirurqa hanaqpachaman. Puyukuman Jesus chinkaykuptinmi, apostolninkunaqa mana ñarikurqachu. Cieloman huqarikusqanta, hawachkaptinkuñataqmi paykunapa hichpampi, Galileamanta pachayoq iskayrunakunari Imanas Paykunam sielo Jesús kichik. Jesus cielota hawachkankichik? Jesusmi manta hanaq pachaman Judas Waknallam hawachkaptikichik Matias tanya Matiastaña Apóstol kunam olivos muqumanta kuterjako Jerusalén yachtaman. Chaimojoja Jerusalén pehichpallampi y kilómetro, kilómetro por ella. pankum, altos ningman altos se sejarjako. Paikunam, karjako, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Alfio, pachorin Jacobo, Cananista Partidomanta Simón, Inaspa Jacobo Pachorin Judas. Paikunam llapallankoj uñunakohkoj uksunhulla Diosta Jesús pa wauhin kunapas. Jesús pa maman Mariapas chainata wakin warmikunapas. Huk u uyaha pachak iskay chunkan iñiqkuna kachkaptingmi Pedro sayarikus nirqa. ikuna. Chuya espiritu yanapaptinmi Davidga. Judasmanta qillqarqaña. Chay mi soldado posaspan Jesusta preso characherja. Judaspas ñuqayku hina servikuqmi karja. Manallin rurasqanmanta, qullqi chaskisqanwanmi chakrata ranterurja. Chaipi umampa wichiykuptinmi, wiksanllikikuruptin, llapa chunchulninpas taqtakururqa. Jerusalempi chaita runakuna, yacharuspan yacharuspanñataqmi chay chakrata suticharqaku aseldamawan. Paykunapa Yawar nangni judas mantam salmos librupi kainatanin. Wasimpas y paja amatajya pipas yachachunchu chaypeja, nispa. manpas, nichkantaj, oficionmanpas y ikuchun, nispa. Kaipim ñuqanchikuan kachkan Jesucristuan Purihmasiiko Paikunam Juanpa Bautisa y mantapuni cuan carjaco Jesús hanaq pachaman mi Chaymi manta akllananchik, hukaq ninta manta kawsarimusqanmanta cuan kuska willakunanpaq. Pedro chaynata mi aklarqaku iskay runata. mi carja José Barsabas, paypa suting mi carja Justo. nyatah mi carja Matías. cum chaypi kaqkuna mañakurqaku kainata. Señor yaiko, junta. Kai lliwrunapas unqunta. Riqsi kai kai kay Chainapi, haikita. Chainapi, apóstol kanampag. ñuqaykuwan apostol Judas ha apostol pan despreciaspanmi, paypaq sitasqa castigoman ñaripukun. Suerte matías man suerte toparorja. Chaymi chunka hukniyuq apostolkunaman yapasqa karqa.